Obzirom da bez ponavljanja ima ništa i da bez ponavljanja ima znanja, mi ćemo, kako je autor ovdje u knjizi ovoj e, korisni sažetak u Akidi imama Teohida uradio, znači nakon prvog poglavlja koje govori o imanu, o vjerovanju, spomenuo je najvažnije tačke iz čitavog ovog poglavlja. Znači, u čitavo vrijeme što smo do sad čitali, znači, to je prvo poglavlje koje govori o imanu. O osnov, znači, o osnovama imana, vjerovanju Allah subhanahu wa ta'ala, tako njegova svojstva, sifata, vjerovanju kader i tako dalje. Pa najvažnije tačke uz Allahovu pomoć nadam se da, da ćemo moći večeras ovaj sve spomenuti. Ja bih redom čitao i to je praktično ponavljanje svega ovoga što smo do sad pročitali. Pa kaže za lavo pomoć. Prva napomena i važna stvar je prvo da je znači zavladao i proširio se širk na zemlju. S kraja do na kraj prije pojave dave šeha Muhammed ibn Allah mu se smenuo i poznata je ta situacija. Znači, e, tadašnji nosilac na neki način hilafeta ili islamske vlasti je bila osmanska država koja je bilo ogrezla u čemu? U sufizmu i širku. Tako. I sam halifa je to podržavao samim tim što ništa protiv toga nije poduzimao, a bilo mu je oba obaveza, pogotovo kao islamski vladar, tako? Dobro, to su detalji. Mi smo spominjali tamo na početku e, kad smo čitali malo siru o šehi Mohamedu ibn Abdullahabu u samoj, znači izvan osmanske države. Na samom e, tom e, poglav, području koje se zove Neđid. Je tako? Gdje, je, gdje se on rodio i gdje je počela dava koji nije bilo pod kontrolom osmanske države je također bio raširan širk, kaburovi, drveće i tako dalje, kamenje, kao u prvo džahilijetsko doba. Prvi, odnosno najveći uzrok povratka širka među ljudi. Nakon što je došao poslanik sallaha alijev sallam i šta ukinuo obožavanje kipova, zabranio širk, podučio ljude Teuhidu, najveći uzrok zbog kojeg su se ljudi vratili širku je sljedeći. Da su se ljudi povodili za pukim izrazima, riječima, bez obraćanja pažnje na sušti, suštinsko zna, značenje. A Allah subhanahu wa ta'ala je propise utemeljio na čem? Na pukim riječima ili na, zna, na značenju? Na čem? Na značenju. Na, na suštini stvari. Temelji se propis na suštini stvari, a nije kako se zove. Zove, nazove kako hoćeš tako? Ali ljudi su šta? Se povodili za imenima, pukim imenima, ne gledajući u, sušti, u suštinu stvari. Na kojima se temelje propis. Je tako? Na suštinama se temelje propis. Kako ćemo? Da, da navedemo jedan primjer. Al tako? Ja uzmem neku hediju i umjesto da kažem džemo, ne lijevo, desno, džemu, evo ti ova hedija, kažem džemo, evo ti ova kamer. Će biti sad haram? ako je nije ni kamata. Pa nazvao sam kamatu. Rekao sam da je kamata. Ne znam što šta je <laughs> Jeste razumili? Znači, nije, ne, propis ne ide za naziv, za ime. Ako sam nazvao kamatom, da je odmah to haram. Nije. Ono i dalje ostaje da je to suštinsko značenje ovoga što sam mu dao. Šta? Hedi? Hedije. Ili obrnuto. Kaže, pošto si ti tako pametan, Fekire, da ti poklonim ovu knjigu za 25 eura. Ha? Neću. Šta je sad? To je trgovina, to nije poklon. Znači ovo je sad beje. Ovo nije hedije. Znači ovo nije nikakva hedija ni poklon. Ovo je sad trgo... trgovina. Zašto? Zato što se vraćamo na suštinu stvari. Ja njemu knjigu, on ven pare. To je trgovina, kakva hedija. Svatar. E tako se u šerijatu ne vraćaju propisi na naziv, nego na, sušti, na suštinu. E to je jedan od uzroka širka. Na koji način? Zato što su ljudi vratili se obožavanju kaburova i onoga i, i još drugih stvari mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ali nisu to više zvali širkom nego tevesulom, jel tako, tražnjem šefata i nekim drugim imenima, izbjegavali termin širk, jel tako? A u stvari suština onoga što su oni radili je da je to širk. To je jedan od sebe. Dalje, islam, šta je to islam? To je potpuna predanost Allahu subhanahu wa ta'ala čime? Čime? tevhi, tevhidom, obožavanjem samo Allaha subhanahu wa ta'ala i potpuna pokornost njemu kroz ono što je on naredio i kroz ono što je zabranio. I nije samo to, nego još važna stvar, šta je Islam još? Odricanje od mušrika i, ši, i širka. Jer neko može šta? Klanja posti, muvehid, je tako? Ne čini širka ali sa mušnicima sijeli povazna. Ha? Nije se odrekao širka. Nije se odrekao širka i mušnika. Jel tako? Ili neće da smatra i ne smatra to širkom, to što oni radi. A sam to ne radi. Jel ovaj musliman? Ni. Dobro. Sljedeća stvar koju smo naučili do sad, čitanjem ovih do sad poglavlja, jeste da puko izgovaranje šehadeta puk izgovor šehadeta, bez poznavanja šta ona znači, ta riječ, bez rada po značenju te riječi, je tako? Ne čini čovjeka muslimanom po konsenzusu. Ako bi čovjek izgovorio samo puku izgovaranje, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, izgovorio šehadet, je tako? Oba dva šehadeta izgovoriti. Ali ne zna šta to znači. I ne radi po onome što podrazumijeva taj šehadet. Nije postao time muslima. Po konsenzusu. Ali tako, saglasni su svi muslimani da takav čovjek nije postao muslima. Dalje, potvrđivanje da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar. Znači čega? tevhidu rubu, rubu bihi. Znači da je Allah gospodar, da on daje rizik na faku, da obskrblje, da, da znači stvara život i smrt, da upravlja svemirom i tako dalje. To sve spada pod rubu bihi. Je tako? Vjerovanje tako u Allaha subhanahu wa ta'ala ne čini čovjeka muslimanom. Je tako? sve dok na to ne doda šta? Uluhije, odnosno tev, tevhid. Sve dok na to ne doda da samo Allahu ibadet čini. Dok ne to, na to ne doda tevhidu uluhije. Je tako? I taj tevhid uluhije, činjenje ibadeta samo Allahu, to je razlika između mušrika i muslimana. Inače i mušrik i musliman vjeru u Allah i da Allah stvara je tako, i život i smrt i da je stvorio ovaj svijet i da upravlja ovih svijetu i da daje na faku i da od njega dolazi šta? I dobro i zlo. Je tako? I muslimani mušrik. Pa šta je razlika između njih onda? Mušrik čini ibadat Allahu i još nečemu. A musliman samo i isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. Dobro. Nije ispravan islam čovjeku dokle god se ne odrekne taguta. A šta je tagut? Sve što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Dok se ne odrekne svega onoga što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ne bude ih protekfirio, tako smatrao to kufrom, i sve, svega onoga čemu se pokoravaju ljudi, nije samo čime, čemu čine ibadet, nego čemu se pokoravaju, a ne znaju da je u tebe pokornost Allah subhanahu wa ta'ala. Nije ispravan islam dok se čovjek ne odrekne ta buta i dok je ne protekvi, protekvi. To je prvo poglavlje, znači prve napomene. Drugo, poslije ovoga bitno je sad, obzirom da kažemo, da se čini ibadet samo Allahu subhanahu wa ta'ala, ubudijet, ibadet, je tako? Tevhid, sad treba to razjasniti. Šta je to? Ilah. La ilaha. Nema ilaha. Illa Allah, osim Allaha. A šta znači ovo nema ilaha osim Allaha? Ovo znači da je samo Allah ilah. Je tako? nema al ilaha osim Allaha. Šta ovo znači? Ovo znači da je samo Allah ilah. A šta je to onda ilah? Božanstvo, je tako? Šta je božanstvo? Mi se lahko snađemo i prevedemo termin, kažem. Alikum se naram, to lahko. E, mi se ovako snađemo i prevedemo termin ila i kažemo božanstvo. Šta je tu božanstvo? Nešto što se obožava, je li tako? Ono što zaslužuje. Nešto što se obožava, je li tako? Nešto čemu se ibadet či, čini. Nešto čemu se ibadet pokla, poklanja. Po, nešto čemu se ibadeti pokornosti posve, posvećuju. Nešto općeg srca stra, stravuju. Nešto začin srca žu, žude. To je sve božanstvo. Ila. Jer ga srca šta obožavaju. Jel tako? I ovo se koristi u našoj onaj, u našoj okolini. Ona je obožava onoga, ona je obožava onoga, oni obožavaju, obožavaju. Kako ga obožavaju? Kako obožavaju stirače, futbolere, kako? Ne čini im sežde, je li tako? Srce. A? Ali ih vole, je li tako? Oponašaju i kako se on češlje, tako se on češlje. Koliko onaj vidi da stavi, toliko i on. Kako onaj muziku sluša i on. Je li tako? Kako se onaj vuče i on. Sada, to je samo neki jedan od vidova, je li tako? Ali, vladina amenu ešetu hubbe lillah oni koji vjeruju još više vole Allaha nego što oni vole svoje božanstvo, je tako? E to je ilah. Dobro. Šta je ibadet? Sad ilah, znači njemu se poklanja ibadet. Šta je ibadet? To je termin koji obuhvata sve ono što Allah subhanahu ta'ala voli od riječi dijela unutrašnjih i vanjskih. Unutrašnja dijela ljubav, mržnja, strah, nada, iščekivanje, nadanje, oslonac, ja tako dalje. To su unutrašnji radi. Vanjski, namaz, post, zekijat, tako, hađ, e to su vanjski radi. Dobro napomena šta je u stvari ibadet, ibadet je teo, teohid. Zašto je u suštini ovako slobodno definisano da je ibadet teohid? Zato što svi ibadeti propadaju bez te, teohida. Ako bi se ibadeti činili čemu i nekome drugom, propa, propadaju. To poništava sva djela. Jer širk, širk poništava sva sva djela. Zato je ibadat u stvari teuhid. Odnosno teuhid je ibadat, ali tako? Samo Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što je sukob između poslanika, svih vjerovjesnika i njihovih naroda bio učen u teuhid. Nije bio u ibadetu. Nije bio u ibadetu. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je došao i kad mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio: "Ja ejuhel mudaththir, kum fa'andir." O ti pokriveni zamotani, ustani i opomeni. Nije mu naredio da opomeni ljude na namaz. Tako? Niti na zekaj. Niti na hađu. Zašto nije? Zato što su već obavljali hađu. Ni na umru. Zato što su već obavljali umru tavafite oko Kjabe, nije bilo to. Zašto? Zato što već tavafili oko Kjabe. Ništa od toga nije. Al tako? I nije to bilo sporno. Niti je to Kurešijama smetalo. Al tako? Niti bi se oni protiv toga bunili. Da dođe neko i da podstiče sad Kurešije da što više ibadete tu oko Kjabe, da što više obreda bude. Ne bi to njima Zašto? Ne bi ništa tu smetalo, tako? I dalje bi se ljudi okupljali, dolazili tu, još bi možda bolje bilo da više i bade, tako, tako? Nego čega je bilo problem? Sukob? Širk. Nije naređivo i bad, nego im zabranjivo da čine i badet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato i badet tevhid, je tako? Da se Znači, ibadet je da se čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ako se čini nečemu drugom, onda se više ne zove ibadet, nego širk. Iako je žrtvovanje kurban, klanje kurbana, klanje kurbana, tako? Ibadet je samo kad se čini Allahu subhanahu wa ta'ala. A ako se zakolje nekome drugom, onda je to širk. Onda je to širk. Makar rekli bismillah, je li tako? A ako dođe neko, kupi obnazanu godinu, pa ga fino povali, pa sve kova jagi na desnu stranu, pa fino uzme abdest, pa kaže bismillah, Allah akvar, bismillah, i zakolje. Tako, šta je ovo? Džaba ovo sve, on je zaklo radi nove godine, radi mušičkog praznika i u ime širka, je tako? Ili na rožići uzme pa zakolje ili zapravi maj. Je tako? Kad je klao na Bajram ili sedmi dan na Akiku, to je bio ibadet. Zašto je to bio ibadet? Zato što je posvećen Allahu subhanahu wa ta'ala. A kad je zaklo na prvi maj, to više ne zove se ibadet, nego širk. Zato je ibadet stvari šta? Teo I svi poslanici Allah subhanahu wa ta'ala znači u suri Araf i na drugim mjestima spomenje šta od svih poslanika, šta bi prvo spomenuo za njih kad govori, kad navraje. Je tako? Za Nuh alaih salam وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ Pa onda šta kaže? En i'budu Allaha ma lakum min ilahin gajr. Allaha obožavate i ne ima drugih božanstava, nema drugog ilaha i ne imate drugog ilaha osim njega. Samo njemu i vadi činite, tako? Pa onda šta? وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا Pa isto za njega kaže Ja qawm i'budu Allaha ma lakum min ilahin gajr. Pa وَإِلَا ثَمُودَ ehahum saliha. Pa tako redom svi poslanici, isto, prva rečenica iza toga slijedi šta? O narode moj, samo Allahu i badet činite. O narode moj, samo Allaho i Bajda činite. Prema tome, i mi danas, kad pozivamo ljude, šta? O narode moj, samo Allaho i Bajda činite, nemojte nikome drugom se pokoravati mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro. Znači, ibadat se ne zove ibadatom osim ako je sa tevhid, sa tevhid. Ako je sa širkom, onda nije ibadat. A neće se dogoditi tevhid osim sa kufrom u tavuta. Osim sa kufrom u ta guta. Je tako? Pa ako se pomiješa ibadet sa širkom, je tako? Šta bude? Totalno se pokvari ovaj ibadet. Je tako? Totalno se pokvari ovaj ibadet. Zašto? Zato što je ispravnost vjere i tevhida šta? Šart za ispravnost vjere, ali i Za ispravnost vjere i tevhida je šta? Da se kloni čovjek širka i tavuta. Šta je tavut? Sve ono što se obožava, čemu se pokorava? Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro. Od posobnosti uluhijeta, od posebnosti uluhijeta i posebni osobina Allahovi subhanahu wa ta'ala je potpuna savr savršenost. Je tako? U svakom smislu. Allah subhanahu wa ta'ala je savršen u svakom smislu. Iz svakog ugla i sa svakog aspe, aspekta. Apsolutno savr, savršen. Je tako? Nema nikakvog nedostatka. I nemoguće mu bilo kakav nedostatak pripisati sa bilo koje strane. Šta to podrazumijeva? To podrazumijeva da onda jedino on zaslužuje obožavanje i ibadet. I ibadet. Znači, on je apsolutno savršen i samo on zaslužuje ibadet sa svake strane i svakog ugla i svakog aspekta. Dobro da se samo Allahu ibadet čini to ne proizilazi samo iz objave nego i sa aspekta zdravog nije ovdje nego ovdje sa aspekta zdravog razuma znači sa aspekta zdravog razuma i iz šarijata i sa aspekta zdrave pri prirode sa aspekta zdrave prirode jel tako? A širk, širk je odvratan i sa aspekta zdravog razuma, i sa aspekta zdrave fitre, prirode, jel tako, a i sa aspekta šerije, šerijeta. I to je, šta, odvratan toliko da je naj, najodvratniji, Je jel tako? I nema ništa gore na dunjalu kod ovog širka. Zato Allah subhanahu wa ta'ala, jel tako, iako oprašta sve grijehe, sve Allah subhanahu wa ta'ala grijehe oprašta, a za širk je rekao da ga neće oprostiti. Inna Allahe la javufiru en yushrakebi. Allah neće oprostiti da mu se čini širk. Zato je nemoguće šta? Da širk bude odobren ili propisan u bilo kojem šerijetu. To je nemoguće. Nemoguće, neprihvatljivo da bude odobren ili propisan u bilo kojem šerijetu. Dobro. Osnove vjeri, ovaj tevhid, oko njega se slažu sve objavi po ovim pitanjima vjeri, vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala, u meleke, kitabe, poslanike, sudnji dan, kader, po tim pitanjima su sve objave isti. Sve. I Teorat, i Zebur, i Inđil, i uh, Suhuf Ibrahim, sve knjige koje Allah subhanahu wa ta'ala objavio, iste su po ovim pitanjima. U čemu se onda mogu razlikovati? U određenim obavezama. Nešto je bilo obavezno Beno Israilu, a nije nama. Nešto je bilo haram Beno Israilu, a nije nama. Je tako? Nešto je bilo halal Beno Israilu, a nama je haram. I tako dalje. Znači, sve to u, toj, u tim stvarima se šeriti šerijat je različit. Međutim, u sferi vjerovanja sve objave su, sve objave su iste. Zato, šta ovo podrazumijeva? Šta ovo podrazumijeva? Da onda u ovim stvarima je obaveza da se slije, slijedi i pokora, pokora. Ovde nema nikakvog ištihada. Šta to znači? po ovim pitanjima nema nikakvog istraživanja, je tako, ištihada, ne. U ove stvari samo vjeruješ. Kako ti dođe, tako vjeruješ. Nema nikakvog, ovo nije područje za ištihada. Kao kad u nekom propisu dođe direktan tekst, je tako? Dođe direktan tekst, tu nema ištihada, nemaš ti pravo sad tu opet da nešto razmah nego jednostavno da se poko, pokoriš bez ikakvog razmatranja i študiranja. Za ove koji su zakasnog da napomenem znači da smo, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, onako kako priliči njegovoj uzvišenosti i savršenosti, pročitali prvi bab iz knjige koja se zove korisni sažetak u akidi imama teuhida. Taj prvi bab, odnosno prvo poglavlje, je o imanu. Na kraju poglavlja autor je nabrojo najvažnije tačke ovoga što smo do sad pročitali, tog prvog poglavlja. I sad ja redom čitam te tačke. Praktično ponavljamo sve ono što smo već dugo vremena čitali. Ponavljamo, ovo je ponavljanje večeras gradiva, je tako? Bez ponavljanja gradiva nema ni učenja. E, pa da shvatite zbog čega ide ovako ovo na bra na vrajanje. <clears throat> Dalje, sljedeća tačka, važna tačka koju smo spominjali kroz čitanje dosadašnje, jeste da onaj ko obožava nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da je on muš, mušrik. Makar izgovarao la ilaha illallah. Zašto je mušrika izgovara la ilaha illallah? Kako to? neko dođe sad, šta? I putuje odavde, na primjer, preko travnika za a, za ključ, eto, za jajce. I sad tamo kad najde kraj onih turbeta, ufati ga neki strah, kaže, ne smijem ja proći kraj ovog turbeta, a da se ne svratim u zijaret. Što ne smije? Boji se nešto će mu se, da mu se nešto neće desiti strašno na putu. Kako to? Pa onaj šejih što je ukopan tamo u kaburu obzirom da on njega stalno posjećuje da se ne bi naljutio. Tako, pa da mi ne bi kako naštetio. Je tako? Ovo se zove tajanstveni strah. Strah. Kako to tajanstveni strah? Strah te od nečega da ti neće naštetiti, jel tako, bez da te e, neposredno, bez neposrednog utjecaja. Znači, ti si svjestan da on neće ustati s kabura i te neće rukama zgrabiti za gušu, tako? Ali, osjeća tajanstveni strah, da, znači, da će mu naštetiti bez da, neposredno i direktnog djelovanja. Bez neposrednog i direktnog djelovanja, da će mu tajanstveno nekako naštetiti. Šta je ovo? Šta je ovo? Šir. Je li tako? Ili dođe tamo na kabor, znači obožava ga kako? Strah. Strah. A rekli smo da je strah unutrašnji ibadet. Obožava ga čine? Strah. Ili dođe tamo na kabor, krenu na ispit. Naprimjer, odavde nekako kroz pravnik neštima na neki ispit da ideš. Ali iz nekog drugog pravca, na primjer, iz pravnika krene za Sarajevo, hoće gore na fakultet, neki ispit da polaže. Evo nas u sebi. I sad, učio je on sve, ali strah ga propašće. Tako. Pa da bi mu neko pomogu u tome da položi ili neko dao na neki način, je tako? A on svrati malo na turbe, pa tamo ubaci koji novčić i onda još koju dovu uputi onom dole Evliji, koji je ukopan, da onaj posreduje kod Allaha da nekako ovaj ispitom položi. Bez popravna. Da položi bez popravna. Je tako? Šta bi ovo sad? Ovo sad on čini ibadet kome? Tome li, je tako? Njemu, njemu se obraća. Njega moli. Od njega pomoć traži. Od njega pomoć traži. Šta, da se uzima kod Allaha? Je tako? ali njemu se obraća. U dobi se njemu obraća zašto? Zašto mu on nije u mogućnosti pomoći. Je li tako? Šta je ovo sad? Širk. E ovaj čovjek i onaj prije čovjek, šta su oni? Mušnici. Kako mušnici čovjek klanja, posti, kaže la ilaha illallah, kako mušnik? Zato što nije Znači, on izgovara la ilaha illallah. Ali ne radi po la ilaha Ako nema drugog ilaha osim Allaha, što se onda obraćaš ovome u kaboru? Ako je samo Allah ilah, onda digne ruke i reci, ja Allah. Je tako? I njemu se vrati. I svatate. Znači, zašto on moćnik? Zato što ne radi po tom šehadetu koji je izgovorio. Niti je ubijeđen u značenje tog šehadeta ono što ono znači, šta, tu, šta ovo, ovaj šehada znači da se dove i ibadeti upućuju samo Allah subhanahu wa ta'ala, da se samo od Allaha strahuje i to ovim tajanstvenim znači strahom kako smo ga definisali, da se samo na Allaha osla, oslanja i od njega na nada. To je značenje šehada, je tako? On je mušnik zato što ne radi po tom šehadetu, niti vjeruje u ovo značenje šehadeta, je tako? Niti izvršava ono što ovaj šehadet podrazumijeva od tevhi, od tevhida, je tako? I iskrenosti i ihlasa samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Jesi shvatili? Kako čovjek može biti mušrik, a on izgovara la ilaha illa i klanja i posti, eto tako. Je tako? To je jedan od vidova, je tako? Ima ih još mnogo. Ali ovo je nekako, eto, najšto sada spomenuti. Dobro. Iskrenost, sidk. Ovdje iskrenost u smislu da ne, la, da ne laže, je tako? A ihlas mi opet prevozim, prevodimo iskrenost. Ali kakva je ovo sad iskrenost? Sidk je iskrenost da ne laže, je tako? Da je iskren u onome što, ka, što kaže. A ihlas je iskrenost da je odan samo Allah, Allahu subhanahu wa ta'ala i da svoj ibadet posvećuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Prema tome, suprotno od sitka je kedim, laž. A suprotno od ihlasa je širk. Jesmo shvatili se? Znači, ali mi kad prevodimo ovaj, obzirom da naš jezik štur, mi kažemo i za sitk iskrenost i za ihlasik iskrenost. Ali ova sitk iskrenost To je da ne laže. A ovaj ihlas, iskrenost, da samo Allah subhanahu wa ta'ala ibadet čini. Je tako? I ova, ova dva svojstva, odnosno ova dva šarta, kod šehadeta, ovo su šartovi šehadeta, da bude iskren, da ne laže kad kaže la ilaha illallah, je tako? Ako kaže la ilaha illallah, popet pa nekom drugom dovu uputi, šta je? Slago. Je tako? I šta još? Ihlas, da samo Allah subhanahu wa ta'ala ibadat čini isto. Ako je muhlis, samo Allah, da samo Allahu dove upući. I ova dva šarta idu uvijek zajedno. Ne može jedan bez, bez, bez drugog, jel tako? Pa ako nije muhlis, on je muš, mošnik, jel tako? Ako nije sadik, ko nije sadik, on je munafik, jel tako? On laže i kaže la ilaha illallah, a misli u sebi, ma imamo mi još neke svoje. Je tako? On je munafik. Svata? Pa ko je, nije sadik, on je munafik, ako nije muhlis, on je mošik. On je mošik. Sljedeće poglavlje govori o poslanstvu. O poslanstvu. Se umorili? Nikom se ne spavio. Ima kom je da spava? Ha, da ga malo protrčemo. Završi. Potreba ljudi za poslanstvom je nužna. Zašto? Zašto ljudi imaju potrebu za poslanstvom? Za poslanicima? Zato što ne bi mogli znati detalje Allahove subhanahu wa ta'ala naredbi za zabranu. Mi nikad ne bi znali šta, koliko trebamo klanjati, kako trebamo klanjati. Zato su potrebni ljudima, poslanici, da bi znali detalje njegovih naredbi i, za, i zabrana i nikad ne bi znali i poznavali šarijat da nije poslani, poslanik. Salallahu arihi sada. Dobro. Kakva je blagodat i bereket u tom poslanstvu? Hajde. Sve čakaj, niko ništa. Svi ljudi šta svoje postojanje i svoje užitke i ovaj život na Danjaluku duguju duguju šta? Postojanju poslanstava i objava i tragova ti objava. Kako? Zato što će Allah subhanahu wa ta'ala kad nestane tragova poslanstva narediti da počne kijan. Jel tako? Sudnji dan će nastupiti kad nestane tragova poslanstva. Jel tako? Zato je dakle dokle god ima tragova poslanstva šta? <laughs> Biće i, i dunjaluka i života na, na dunjalu. Dobro. Kakav je cilj od slanja poslanika? Zašto Allah subhanahu wa ta'ala šalje poslanike? Da se samo njima ljudi pokora, pokorave, da samo njih slije, slijedi. Zato Allah subhanahu wa ta'ala odabire poslanike. Da samo se njima pokorao i da samo njih slijedi. I da samo njih slijedimo. Pa ako neko se pokori nekom drugom mimo poslanika sallallahu alaihi wasallam ili slijedi nekog drugog mimo poslanika <coughs> sallallahu alaihi wasallam šta neće se ispuniti cilj radi kojeg je poslanik sallallahu alaihi wasallam pos, poslan. Je tako? Svata? Pa ako mi danas slijedimo nekog drugog, a ostavljamo poslanika sallallahu alaihi wasallam, šta? Šta? Zanegirali smo osnovnu stvar radi koje je poslanik sallaha alaihi sallam poslan. A osnovna stvar radi koje je poslan da ga slijedimo i da mu se pokora, da mu se pokora. Pa ako se desi da se slijedimo ili pokoravamo se nekome drugom, onda smo zanegirali za tako i neće se postići onaj osnovni željeni cilj pred kojeg je poslanik sallaha alaihi sallam uopšte poslan kao, kao poslanik. Tevhid. Ibadet samo Allah subhanahu wa ta'ala. Je li tako? Podrazumiva šta? Da se poslanik sallallahu alaihi wa sallam uzima za sudiju u svim sporovima. U svim situacijama. Tako? I to je značenje šehadeta La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Je tako? To je značenje I to je tevhid. Da se poslanik sallallahu alaihi sallam uzima za sviđu u svim sporovima. Jer ovaj tevhid to podrazu, podrazumiva. Ako se uzme neko drugi ili se sudi pred nekim drugim ili pred nečim drugim, mimo poslanika sallallahu alaihi sallam, ovdje poslanika sallallahu alaihi sallam dok je bio živ, a nakon njegove smrti, njegov sunnet, sallallahu alaihi sallam, je tako? Njegov sunnet, Zato što to podrazumijeva šehadet. I to je osnovno značenje šehadeta. Ovaj teuhid. Suđenje pred nekim drugim mimo Resula sallallahu alaihi wa sallam poništava iman. Poništava iman. Zato su objavljene ajeti u suri Nisa. Je Zar nisi vidio? Zar nisi vidio? jezumuna anhum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik zamani dišoni koji tvrde znači da baš jel za nis vidi oni koji tvrde da vjeruju u ono što je objavljeno tebi i prije tebe yuriduna an yatahakamu ila tagut a žele da se sude kod taguta koji ovde taj tagut bio bio Ka'b ibn Ashraf jedan od židovskih mudra mudraca je tako i sihirbaza i ne znam ja prvaka. Pa se sporili židov i muslima. Pa ovaj musliman hoće da se ide sudit kod Kaab ibn Ašaka, je tako? Pa Allah smano tada kaže ti objavljuje povodom tog događaja, šta? Ovaj musliman tvrdi da vjeruje, a želi da se sudi kod tagut. Pa kaže Allah smano tada šta? Ulaž da utjeruje. Zar nisi vidio oni koji tvrde, znači da lažu, da vjeruju ono što je imeljeno tebi prije tebe, želi da se sude kod taguta, želi da se sude kod nekog drugog mimo poslanika sallaha nije sve. Znači, kogod je mimo poslanika, on je ta tagut. Pred čim god se sudiš mimo šarijata, on je tagut. Želi da se sude kod taguta. Vidi, ovdje Allah s.a. kaže, žele da se sude kod taguta, a sljedeća rečenica وَقَدْ umiru أَنْ يَكْفُرُ bi. A naređeno im da kufr u njega čini. Šta ispade ovo što žele da se sude kod taguta, da je to njihov iman u taguta. Jer kaže, oni žele da se sude kod taguta, a naređeno im da u njega kufr učini. Pa ispade da je ovo šta? Prvo iman u taguta. Ovo prvo iman u taguta. E, sad klanjajte vi na pitanje. Glas je ovako. Zdravim se ovako. Ovo naša braća iz Bajla. I? Bajla. E, Iš ima škuo donese. E, veze. E, ne sam se. Zdravim se braći, još ne znam nešto. Dobro. Vi nastavite. Znači, želi da se sude kod Taguta naređenim da u njega kufr učini. Šta to znači? da ovo što se sudili kod taguta i žele kod njega da se sude da to njihovo vjerovanje u ta u taguta. Moraju činiti kufru u taguta. Je li tako? To im je naređeno. Dobro. Resul sallaha alaihi ve je sasjekao sva sredstva i sve izvore koji vode ka širku. Ka širku, je li tako? Sve što vodi ka širku, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na to uka, ukazao, na to upozo, upozorio, na to upomenu, odvraćao od toga i to zabra, zabranio. Je tako? Pa mnoge zabrane, mnogi ne mogu da shvate ovi neki sad pametnjakovići, ne daju ni djeci da, da crtaju likove. Šta djeca znaju? Je tako? Zašto je to? Zato što je Resul sallallahu alejhi ve sellem zabranio to, je tako? jer to slikanje, vajanje, pravljenje skulptura, čemu vodi? Širku. To tako? Pa, i tako dalje, znači, zabranio je Resul sallaha alaihi ve sellem da se klanja prema kaburu. Zašto? Zato što to vodi širku, je tako? Zabranio da se na kaburu prave mes, mesči. Zašto? Zato što to vodi širku zabranio Resul sallallahu alaihi ve sellem u početku bio zabranio posjetu kaburu. Je tako? A poslije naredio, oni vas podsjećaju na smrt, na smrt i naredio i objasnio šta treba da se uči i da se dovi za mejite. Je tako? I tako da bi Sve ta sredstva koja vode i ka širku Resul sallallahu alaihi ve sellem ih je upozorio na njih i zabranio. I zabranio. Kad sve ovo sagledamo, zaključujemo šta da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslan sa najstrožijim propisima kada je u pitanju teu, teuhid. A sa najlakšim propisima kada je u pitanju obaveze tako i za i zabrane. Kad su pitanje obaveze i zabrane, ovaj šerijat za kojim je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je najlakši šerijat. Na tako? Prijašnjim narodima bila je daleko teži izabran. Na tako? Pa im je bilo naređeno ako isprljavi dio odjeće da to moraju ba, bati. Osjeći se baziti. Nema pranja. I tako dalje. Neki drugi detalji. Međutim, ovo je najlakše širijet. Ali je najstrožiji kada je pitanje teuhid. Kada je pitanje teuhid onaj ko se pogrdno izražava o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam pogrdno se izrazi o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam u smislu grđenja je tako, kritikovanja je tako šta je sa njim? on je kafir po konsenzusu svih muslimana Znači, nema razilaženja ovdje nikako. Nema drugog mišljenja. Bil iđma. Namjerno ovdje kažem, ko se pogrdno izrazi i pogrdno kritikuje poslanika Salahresa. Zašto? Zato što je tako bukvalno značenje. Mnogi griješe i kažu ko opsuje poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili kažu ko opsuje Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije ko se pogrdno izrazi ko se pogrdno izrazi o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i na ružan način ga bude nešto kritikovao ili o njemu nešto ružno govo, govorio poružao ga spo, spominjao on je kafir po konsenzusu svih učenjaka a šta je sa onim koga opsuje i bukvalno potrebi psovku koja je poznata u našem jeziku prva Svatate, broći. To učenjaci, oni tamo kojima se postavlja to pitanje, ne znaju. Jer se koriste arapski izraz. I ova psovka u arapskom jeziku ne postoji i ne znaju ljudi da uopšte tako nešto ima na dunjavu. Da tako nešto ima na dunjavu. A i kad bih htio da im to objasniš, stidio bi se to reći. Kako ćeš to objasniti? da dođeš sad nekom šejhu i da kažeš šta znači u nas kad neko psuje Allaha subhanahu wa ta'ala, šta on u stvari kaže? Ili da psuje poslanika sallaha resenu, šta on u stvari kaže? Kako bi mu to objasnio? Ne bi smio to reći, je tako? A ovo, zašto, zašto se kaže da je kufr, to je pogrdno izražavanje ili neko uh, poređenje ili ne, neki ružan kritika, ružna kritika u ružnom kontekstu spominjanje poslanika Salarijeza. Ko tako se izrazi o poslaniku Salarijeza, kafir je po konsenzusu. I šta je ko još kafir? Koga ne tekfir? Ko takvog ne smatra kafirom, i on je kafir. I on je kafir. Ko takvog ne smatra nevjernikom, i on je nevjernik pravi nevjernik. Ko mrzi bilo šta od onoga sa čim je došao Resul sallallahu alaihi wa sallam, kafir je makar to ra, radi. Je Ko mrzi bradu, kafir je makar mu brada vila dokolje. Prevodim sad šta znači. Ko mrzi bradu, Kafir je makar mu brada vila do konje. Tako. Ko mrzi hijab kod žena. Tako. Kafir je makar mu žena nosila 10 deka na glavu. Svatate? Znači, mrzi čovjek. Ili neki šrijetski propis. Propis. Dobro. Ko vjeruje da neko ima pravo da izađe iz okvira šarijata Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, nevjernik je. I izašao je iz Islama. Svi učenjaci se složili da je nevjernik onaj ko se bude ismijavao sa Allahu subhanahu wa ta'ala ili njegovom knjigom ili njegovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam ili njegovom vjerom. Ovo ismijavao, bude znači ša, šale zbijao. Na račun koga? Allaha subhanahu wa ta'ala. Na račun koga? Ili sakim šale zbijao. Sakim. Sa Allahom, sa njegovom knjigom, sa poslanikom ili vjerom. Ili vjerom. Nevjernik je makar uopšte nevjerovao u te šale šale i makar i samo ono spuke, spukog cirkusa nekog ili nasmijavanja ljudi pričao. Nevjernike. Svatate šta ja sad pričam? Znači, svi oni vicevi o džennetu i džennem, svi one priče bio kod Allaha, otišao Bogu, pričao, vratio se, šta je to sve? Ko? Ko takve stvari priča nevjernike, kef, makar u to, u to uopšte ne vjeruje. Tako, nego to pričao samo eto radi šale i radi da se ljudi malo zabave nekim vice neki. Razumljeno, braći? Sam shvatili, braći? Molim Allah, spano tajla, da nam oprosti. I da grije oprosti i sramote sve. Koliko ima za... Tamo. Ovo je bilo poglavlje, ponavljanje. Znači, mi ponavljamo. Mi smo nešto pročitali dugo vremena. O tako, prvo poglavlje u knjizi koristi sažetak imala Teohida. I to prvo poglavlje smo pročitali. Sad ponavljamo najvažnije tačke koje su vezane za tu poglavlje. Pa su ovo sad što ste vi čuli bile najvažnije tačke vezano za vjerovanje u poslan, poslanstvo. Svi poslanika je tako, a sami tim i poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. Sljedeće poglavlje je o samom definisanju imana. Ima, šta je to ima? Definicija ima. To je izgovor, je tako, to je riječ, ubjeđenje u srcu i gdje? I djelo. Ili počneš nekim redom. Ubjeđenje, riječ i gdje? I djelo. I sad kad nekoga pitam šta je imam, sve to brzo tako nabro, nabroje, je tako? Kada pitanje definisanje kao puka definicija i teoretica. Ali opet tamo nekoga vidi šta nema ništa od islama, od djeva, je tako? Ali samo zato što kaže ja sam musliman, kaže jel ovaj musliman Jeste. Je li sad ovo ispravno? Nije, zašto? Zato što smo ovdje definisali da iman ima i gdje? Djelo, mora biti djelo. Pa ako neko nema djela, je musliman? Nije, braći. Tako? Zašto? Zato što smo rekli da je iman vjerovanje, riječ i djelo. Evo ovaj kaže važno je srce. Ja vjerujem u srcu. Je tako? A šta mi njemu kažemo? Kad je tako dobro srce djeti, onda gdje? Djelo. Je tako? Ima se povećava pokornošću i smanjuje griješenje. Je tako? Gdje se nalazi iman? Nalazi se i u srcu i u svim dijelovima ti tijelo. Je tako? Ako ga ima u srcu, ima ga i na rukama, i na nogama, i na čelu, i na licu. Je tako? Svugdje ga ima, vidi se. Je tako? E to je iman. Djela su unutar imana, sastavni dio imana. Po iđmavu ashaba i tabiina. Dobra djela koja radimo vanjskim udovima i krakovima, je tako? Biće ih onoliko koliko ima imana u srcu. Je tako? Kako, kako ta dobra djela, koliko ima dobrih djela, onoliko koliko ima ima imana u srcu, je tako? potpuni iman, to je onaj ko zaslužuje džennet, je tako? I spas od džehennema. Ko je taj ko ispuni vađbe i ostavi hara, harame, je tako? A nužni iman, je tako? Obavezni iman, ima onaj ko ispuni pet ruknova islama, je tako? i bude te pet ruknova islama ispunjavao i unutrašnjošću i vanštinom svojom, i svojom, je tako? Međutim, šta je sa njim? Ostavio je poneki vađib ili je ponekad zapao u nešto, je tako, što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. E to je šta? Nužni ima. Ima onaj minimum, je tako? šta, ispunjava pet ruknova i uz to poneki vađi ostavi i zapadne poneki haram, šta je sa njim? On ima onaj nužni iman. Smatramo ga muslimanom, ali tako? I šta je sa njim? On je je tako pod Allahom subhanahu wa ta'ala voljom, je tako? Šta to znači? Ako Allah subhanahu wa ta'ala hoće kazniti ga, ako hoće, oprostit će. Ako hoće, oprostit će. Tevhid je osnova imana i njegov temelj. I nisu ispravna djela. Tevhid čini djela ispravni, je tako? Djela budu ispravna ako mi je ispravan tevhid. Ako je neispravan tevhid, neispravna su i sva ostala djela po iđma'u svih muslimana, po konsenzusu po suglasnosti svih muslimana. I oko ovoga je nastalo razilaženje tako između mu'mina i kafira. Oko čega? Oko tevhid, oko tevhida. Radi ovog tevhida je propisan džihad. Je tako? I po ovom tevhidu se ljudi dijeli na mu'mine i kafir. Pa ako je ispravan tevhid, ispravna su djela tako? Ako je neispravno tevhid, nužno su neispravna sva ostala dijela. Iman ima svoje osnove, temelje, je tako? i ima svoje ogranke. Znači, iman ima osnovu, temelje, stavu, devu, i ima gran. Je tako? To devo je tevhid. Je li tako? A ogranci ove grane su vađibi i pokornosti i dobra, dobra djela ostane. Je li tako? Kofr isto sako ima svoje devo. Teme. Je li tako? I tevlo tog kufra je širk. A ogranci kufra su grijesi. Ogranci kufra su grijesi. Zašto se ovo spominje? Zato što se ne smije poistovjetiti između ogranaka imana i temelja imana. I ogranaka kufra i temelja kufra. Zašto se ne smije poistovjetiti? Pa ako čovjek učini neki od ogranaka kufra, je li kafir? Nije kafir. Šta? Dok ne učini devlo, temelj kufra dok ne učini. Jeste li shvatili? Tako isto. Ako čovjek uči nešto od ogranaka imana, je li mu'min? Ne. Nije. Dok ne uči ništa? Osnovu, temelj imana, dok ne bude imao, nije mu'min. Pa, Allah, Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, podučava da ima, šta? 70 i nešto dijelova. Je li tako? Najvažniji dio je la ilaha illallah, a Zadnji je da nešto ukloni sa, pu, sa puta što smeta, je tako? A i stid je dio imana. E sad, on nema la ilaha illallah i dođe uklanja nešto s puta. Kad sad momen, nije, zato što nema la ilaha illallah, nema osnovi. Drugi ima osnovu, imana, ima la ilaha illallah, ali zapadne u neki od ograna kufra. O tako? U neki grije od grijeha. Šta je sa njim? Grešnik. Ali i dalje nije izašao izvjer. Zato se ovo mora znati da i iman i kufr imaju svoje temelje i ogra, ogranke. Dobro. Kogod poistovjeti temelje i ogranke imana i kufra nema nikakve sumnje da je novotar, je li tako? Je li tako? Nema sumnje da je ovo novotarija. Ili, kakva novotarija? Ili haridžijska novotarija, pa će protekfir svakoga ko učini bilo kakav grije, ili morđijska, ili na drugu stranu, sve će mu biti muslimani, nema niđe će afira na Svatate? Znači, ko to poistovjeti zapada u ovakve greške. Alikum sram. Imamo još jedno pitanje. Izuzimanje upita, po pitanju imana. Da kaže, jel tako, ja sam mu'min, inša Allah. Jel dozvoljeno? Ha? Jeste, znači dozvoljeno je izuzimanje u imanu da kaže ja sam mu'min inša Allah u kojem značenju, u kojem kontekstu je dozvoljeno ovo izuzimanje. Mu'min sam inša Allah u smislu inša Allah da preselim na iman na imanu. I šta još? Mu'min sam inša Allah u smislu vjerovatno ja ne ispunjavam ove vađive kako treba kako treba. Imam nedostataka u svom namazu, u svom postu, je tako? U granama, znači, ima nedostataka. Svata, et na to da se odnosi, znači, mu'min sam išala u smislu da ne garantujem za sebe da sam mu'min kompletnog i potpunog ima, imana i da sva djela izvršavam kompletno i potpuno kako treba. Znači, dozvoljava sebi, inša Allah, znači da sebi priznaje određene nedostatke. Nedostatke. Svata? E to je, to je dozvoljeno. Nije dozvoljeno reći momin sam, inša Allah, u smislu sum, sumnje. Jer čovjek ne smije sumljati, je li momin ili nije. Ali tako? Zato oni što nas tekfiri, nek znaju da im je njih tekfiri. Što? Zato što mi ne sumnjamo da smo mi momin, a oni ono što je kod nas imana nazivaju kufrom, je tako? Ako god iman nazove kufrom, on je kjafir. Tako? I između ostalog i hadith, je tako, ko kaže svojem vratu da je kjafir, vraća se na jednom. A mi tvrdimo da se obavezno vraća na nje, na nje, zato što smo mi ubijeđeni da je ovo ispravan put i Allahu vjerat još samo jedno. Pravilo, znači, koliko god je jači iman kod čovjeka, šta je? Veći je kod njega strah od nifaka i kufra i šir, i širka. Koliko god je slabiji iman kod čovjeka, slabiji je kod njega strah i od širka i od kufra i od nifaka, od licemir onaj koji skroz blizu lice licemjerstvo, on se nivalo nebo i za sebe da li je munafik ili nije. Ali onaj čiji iman jak, on strahuje za sebe, je li munafik ili nije. Strahuje za sebe od kufra i, i širka. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji strahuju za sebe i molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam poveća iman, a vas da nagradi nagradom za vaš sabr i dok ste ovo slušali. Но я очень.